Quar mil pasioi en tago suficias. Ciu faras dec mil pasioin en tago, tiu restas sana. Tio estes la generala supposo. Scienzae duboi pritiu nombro iam de longe aperis. Nun, tion pruve documentas meta-analiso. Iam prima longai promenadoi estas helpai movigiado bon fartigas. Tio estas generale conata. Ne nur curado, sed ancau simpla promenado, zorgas pri pli bona sango circulado, treinas la metabolon, pli fortigas la immun sistemon, cae preventas cronicain malsanoin. Se oni iam nombris la calorioin, tiel hodiau oni nombras pasioin, concrete dec mil en tago. Ciu faras tiom da pasioi en tago, depende de la longezzo de la pasioi, tio estas proximume ses gis hoc kilometroi en tago. Tiu restas sana, cae en treinita stato, jen la gis nuna ideo scienzae duboi pritiu supposeble magia valoro iam existas de suffice longa tempo. Nun, nova meta-analiso, ciu estis publicigita in medicina giornalo, pruve documentas. Iam appenao quar mil pascioi en tago sufficias por malaltigi la riscon de frua morto. Ech du mil tricent en tago estas lautio, cun ligitae cun mal pli alta risco morti pro cor sango circula malsano. La esploristoi priuge analisis en tutte dexep studagioin, cae tiel havis al iron, alla datumoi de prescaudu dexep mil homoi el diversae regionoi de la mondo. Ili el trovis, cae ciutaga irado, staras en malvasta contexto cun pli bonae chansoi pri pli longa, pli sana vivo, cae tio sen depende de la agio, sexo au lodge loco. Principe validas? Iu pli multe oni pied iras, des pli bone. Fari en tago mil aldonain pashoin. Tio estas laula analiso cun ligita cun dec quin procentoin mal pli granda risco morti pro aina causo. Pli altigi la nombron da pasioi ciu tage je quin cent, tio estas cun ligita cun sep procentoin pli mal alta risco pri mortiga cor malsano. La dec mil pasioi regulo, cetere neniam estis science pruvita, set gi versaine originas de rusa mercatica strategio de japana entrepreno. Nome, ocase de la Olimpiae Ludoi en Tokio, la firmao Yamasa sur mercatigis en la iaro 1964 la unuan porteblan brilon cun la nomo Manpokei. Cio signifas ion kiel dec mil pasioi nombrilo. Tiu nombro da pasioi tenu homon en bona trenitezzo, cae gi estas esprimo de sana vivo stilo, clarigis la productisto. Ien teso, ciu rapide establigis al generala recomendo, ciu tamen, almeno nun, estas refutita.